Divin piou meus gwell val e baru ar mintinman. Oa rankot James Brown, James Brown bas kerez, biskoaz c'hoaz. Plert eus gwellet nan Kishen en ilis. Ha genet neus gwellet anout Gwell or neus gret, salut en neus hanon. Chesses Divin piou meus gwellet val e barru ar mintinman. Oa rankot James Brown, James Brown bas kerez, biskoaz c'hoaz. Plert eus gwellet nan Kishen en ilis. Hag ien eus gwellet Gwalor nosgren, Salut de neus Chesus